Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. February 15, 1145 Nahalal bilang ika-isang daan, anim na putpitong banal na papa, si Bernardo Peñatelli na pinili ang pangalang Eugenius siya ay kinilala bilang si Blessed Pope Eugene III. Sa kanyang walong taong panunungkulan bilang Santo Papa, magkailang ulit din niyang ipinadala sa isang misyon ang krusada. Si Pope Eugene din ang nagpasimula ng pagpapatayo ng Papal Palace at ng Vatican. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.